Kungs, paldies, ka jūs esat šeit. Paldies, ka jūs esat izslāpuši un meklējat Dievu vajag. Un paldies, ka ir draudze, kur mēs varam nākt kopā un kad ir Dievu vārds un ka mēs varam nākt un slavēt. Un tiešām paldies Dievam par šīm telpām, kur mēs varam pulcēties. Un, un pirms mēs sākam, mēs gribam nolasīt uh, no 71. psalma, no 14. panta līdz 24 bet es cerēšu pastāvīgi uz tevi un vairošu tavu slavu. Mana mute paudīs tavu taisnīgumu cauru dienu tavus labos darbus, jo es nespēju tavus laipnības pierādījumus saskaitīt. Es staigāšu tā kunga spēkā, es liecināšu, ka vienīgi tu esi taisns. Ak, Dievs, tu mani esi mācījis no manas jaunības, un līdz šim es esmu sludinājis tavus brīnuma darbus. Līdz vecumam, līdz sirmiem matiem, Dievs, neatstāj mani, Kamēr es būšu, tava elkoņa lielo veikumu zinām darīs nākamām paudzēm un tavu stiprumu bērnu bērniem. Tavs spēks un tavu taisnība, Dievs, sniedzas līdz debesīm. Tu, kas esi lielas lietas darījis, Dievs, kas ir tāds kā Tu. Tu esi licis mums pieredzēt daudz bēdu un ciešanu, bet Tu mūs darīsi atkal dzīvus un izvedīsi mūs no zemes dziļumiem – Tu vairosi jo spēcīgāk manu lielumu un no sirds atkal mani mierinās. Es Tev slavēšu un pateikšos ar cītaru skaņām par Tavu uzticību, mans Dievs. Es spēlēšu Tev cītaru, Tu Izraels svētais, lai gavilē manas lūpas, kad es Tev spēlēju, un mana dvēsele, ko Tu esi atpestījis, lai arī mana mēle cauru dienu stāsta par Tavu taisnīgumu, jo vīlušies un apkaunot ir tie, kas meklē man nelaimi. Amen. Arī šajā rītā mēs pateiksimies Dievam un caur cītaru skaņām. Šodien mums ir ģitāra, mēs slavēsim, mēs dziedāsim Dievam par to, ka mēs esam atpestīti. To, ka Dievs mūs ir izvedis no, no tās tums, kur mēs kādreiz bijām. Mēs esam apžēlot, mēs esam apgaismot un ikdienas mums nāks tiešām atdot slavu un godu un pateikties par katru žēlstības dienu. Un tāpēc es aicinu, ka mēs varam piecelties un Mēs lūksim, mēs nesīsim savu sirds Dievu priekšā un Dievam neko nevajag, Dievam vajag, lai mēs sev paši kā garīgu upuru pienesam viņam. Lai mūsu lūpas slavē, tas Dievam ir patīkams upurs, nevis tas, ka, ka mēs pienesam kādu kaujamo vai dedzināmu upuru. Tēvs, paldies Tev, kungs, par šo rītu. Paldies Tev, Tēvs, par šo žēlstības dienu, ko Tu mums atkal dodi, kungs, un paldies, ka mēs varam nākt, mēs varam pielūgt Tev, mēs varam meklēt Tev, kungs. Paldies, kungs, ka Tu ikrīt, ik dienas Dievs modina, un Tēvs, ka Tu rādi mums ceļu, pa kur mums jāstaigā, kungs, un es esmu pateicīgs Dievs par to, ka mēs varēsim Tev slavēt un pagodināt, Dievs, neslūdz, lai šī slāvu un pielūgsmu, Dievs, būtu no sirds, Tēvs, ka mēs ik viens, Dievs, pateiktos par to, ko Tu esi darījis pie mums, par to, Dievs, ka mēs esam atpestīti, ka mēs esam piedzimuši no augšu, Jēzu. Paldies par Tavu krustu, paldies, Jēzu, par Tavām asinīm, ko Tu esi izlējis par katru no mums, Dievs. Paldies, Tēvs, ka mēs esam jauns radījums Tevī, kungs. Paldies, Dievs, ka Tev ir, kungs, savu nodomu, savs plāns uz šīs draudzes, uz katru no mums, Tēvs. Un arī, Dievs, es ticu, ka Tu arī šodien, Tēvs, mūs svētīdam svētīs ar savu vārdu, ka Dievs, Tu mūs apgaismos, Tēvs, un es lūdzu, Dievs, lai Tu ik katru no mums, Dievs, atmodini taisnīgumā, Dievs. Palīdz, kungs, ka mēs pieaugam Tevī, Tēvs ka Dievs mēs vairāk un vairāk Dievs atveram savu sirds Tev, kungs, un es lūdzu svētais gars, lai Tu runā uz mūsu sirdīm, lai Tu runāts ar savu vārdu, Dievs, lai mēs no šejienas aizējam Tēvs svētīt, lai mēs no šejienas aizējam, kungs, apgaismot Tēvs un izējam, kungs, kā liecinieki Tēvs, ka Dievs mēs ejam ārā ar drosmu, kungs, ka mēs Dievs ejam, kungs, un paceļam balss, kungs, un saucam uz Tev, Dievs, un lai Tavu valstība iet mums līdzās visur, kur mēs ejam, Dievs. Es lūdzu Tēvs, lai Tu Svētī, kungs, arī mazos bērns, lielos bērns, kas dosies uz svētdienas ko, kungs. Es lūdzu, Dievs, lai Tu uz viņu sirdīm arī runā svētais gars. Lai viņiem šis laiks ir brīnišķīgs, Dievs. Lai viņi, kungs, sajūt Tavu tuvumu, Dievs. Ka viņi, Dievs, sajūt vairāk Tavu pieskārienu, Tavu mīlestību, Dievs. Un es lūdzu, Tēvs, lai Tu svēti arī, kas strādās ar bērniem, gan pie lieliem, gan pie maziem, Dievs. Dod mīlestību, pacietību, Tēvs. Un lai, Dievs, mēs ik viens pienesam augļus, Tēvs. Lai mēs ik viens caur augļiem, Dievs, pagodinam Tavu vārdu, kungs. Jo Tev patīk, kungs, ka mēs, Tēvs, atgriežamies no grēkiem. Tev, Dievs, patīk, kungs, ka mēs pienesam slavu un pateicību Tev, kungs. Tāpēc es lūdzu, Dievs, izveido mūsu, kungs. Izveido, Dievs, mūs par brīnišķīgiem Dievu bērniem, kungs. Turpin, Dievs, Tēvs, ko Tu esi iesācis pie mums katru, kungs. Jo Tu redzi, kungs, ka mēs Tev mīlam, Dievs, un mēs gribam, Tēvs, Tev vairāk mīlēt. Mēs gribam Tev sekot, kungs. Un paldies Tev, Tēvs, par šo rītu, kungs. Vēlreiz esmu pateicīgs par to, ka mēs varam, kungs, meklēt Tavu vajag, kungs. Un dara Dievs, lai mēs no sirds Tev meklējam, Tēvs. Es aizlūdzu, kungs, arī par dievkalpojumiem, kas jūrmalā notiek. Aizlūdzu par dievkalpojumu Rīgā, kas būs ogrē, liepājā, Tēvs. Mēs lūdzam, lai svētais gars arī Tu spēcīgi darbojies šajās draudzēs. Lai kungs Tu vada savus kalps, kas kalpos, kas sludinās, Tēvs. Paldies, Tēvs, par Dievu mājām, kungs. Paldies, kungs, ka tu šo draudzi esi radījis, un šī draudze ir tavu, kungs. Un mēs ir katrs piederam tev, Dievs, un paldies tev, kungs, par to. Svētī, kungs, šo dievkalpojumu, svētī tā šo laiku, Jēzus vārdā. Amen. Brīt. Čau, drīkst teikt, draudzē? <laughs> Slavu Dievam. Man liekas, ka es varētu nosaukt šo, šo tēmu šodien būtu nesteidzies izteikt spriedumu. Nesteidzies izteikt spriedumu. Un, un, un es tiešām zinu, un es, pa ko, ko es zinu, kad šis vārds ir jums, mums, Dieva mājas draudzēji bet man liekas arī visiem kristiešiem kopā. Man liekas, mums tas ir tāds ļoti, man liekas, manuprāt, piemērots ļoti un ļoti nepieciešams vārds. Un tā kā nu, man pašam personīgi. Un tā kā. Es gribētu sākt ar vienu stāstu. Um, tad turpināsim. Bet uh, kādā nelielā ciematā, um, tas ir reāls stāsts, kādā nelielā ciematā um, dzīvoja kāds vīrs, Viņš bija mazliet gados jau. Uh, un, un, un, un viņš bija ļoti, ļoti, ļoti nabadzīgs. Ļoti nabadzīgs. Viņš bija, nu, vienkārši viņš, viņam sieviņa bija nomirusi, viņam bija palicis dēls. Un viņam divi dzīvoja, nu, ļoti, ļoti nabadzīgi. Viņš gāja uz mežu, skal, cirta malku, vilka viņu ārā, skal, nu, zāģēja un, un skaldīja. Nu, tādā veidā viņš pelnīja iztiku. Un, uh, Un tas darbs bija smags, un viss, ko viņš nopelnīja, bija, nu, viss, ko viņš dabūja, knap, knap pietika, lai viņi varētu paēst nekam vairāk. Un ļoti, ļoti nabadzīgs. Un, un, un, un tā, un, bet viņam bija, viņam bija kaut kas, kas bija ļoti dārgs, un tas bija ļoti skaists zirgs baltā krāsā. Balts zirgs ļoti skaists, un visi ciems, visi ciems un apkārtē ciemiņi par to ap, apskaud. Un, un, un tās valsts ķēniņš nāca pie viņu un piedāva viņam vairāk kārt, arī bagātie no tās valsts nāca un piedāva viņam ļoti lielu summu par to zirgu, pārdot to zirgu mums. Viņš ir izcils, tik skaists zirgs, tik stiprs un tik spēcīgs un bāls, kā nekur, neviens tāds zirgs nav redzēts. Viņi piedāvāja viņam, vienreiz tas ķēniņš brauc vienu summu deva, otrais brauc vēl vairāk veda viņam, ļoti liela naudas summu deva viņam. Uh, Un viņš pateica, kā zirgs priekš manīm nav manta, viņš saka, šis zirgs priekš manīm ir draugs un personība. Kā tu vari pārdot personību? Es to nevaru un es to nedarīšu. Tā ir man galēja atbild un viss, es jums viņu nepārdošu. Un visi ciemata cilvēki vienkārši izsmēja un teica, vot muļķis, vot muļķis. Viņš varētu dzīvot visu atlikušo mūžu zaļu, vienkārši cepur kūdams, nekāds problēmas nebūtu bijis. Viņš tikai šo zirgu pārdod. Viņš nepārdeva viņu. Un vairāk kārt šis ķēniņš nāca pie viņa piedāvāja ar vien lielāks un lielāks summas, bet viņš ne un ne. Vienu rītu viņš pamostās un viņu skatās, viņa kūtiņi ir durvis vaļā un zirga nav. Visu ciemu cilvēku sanāk apkārt viņam un saka, Vot, tu esi nolādēts. Redzi, tev ir nabadzības lāsts un tu esi muļķis. Mēs taču tev teicām, tev vajadzēja pārdot to zirgu. Un tu būtu bijis bagāts, bet tagad tev nav ne naudas, ne zirga tu esi nolādēts. Tev noteikti ir lāsts virs tevi, virs tavas dzīves. Un tas viss pasaka, jūs gan esat jocīgi. Jūs gan esat jocīgi, jūs spriežat tādu tiesu. Viss, kas ir zināms, ir durvis kūtiņai vaļā un zirga nav. Tas ir viss, kas ir zināms. Un jūs to visu jau pasludināt kā lāst. Pēc kaut kādām 12 dienām aptuveni atnāca apakaļ tas zirgs no meža iznāca ārā. Un viņam līdz atnāca 12 savvaļa zirgi. Stipri, ļoti izteikti izskat. Un atnāca pie viņa kūtiņā, vienkārši atnāca tur pat visi tie 12 ziri. Tad tie ciemi cilvēki sanāca, viņi saka, wow, tu esi svētīts. Nē, tu esi īstenībā svētīts. Tas, ja kāds 12 zīgs, nu gan tu dzīvos bagāti. Viss, kur var tā veikties? Tu esi vienkārši svētīts. Tas, cilvēks, tas vīrs saka, jūs gan esat jocīgi cilvēki. Viss, kas ir zināms, ka atnāca bājās apakaļ mans zirgs un atnāca 12 zirga līdz. Un jūs sakat, tā ir viss lielākā svētība. Jūs gan spriežat nepareizi spriedumu. Pēc kāda laika viņš sāk tos zirgs tā kā apmācīt, nu, tā saucamā zirga valodā laušana, nu, zirga laušana, tā savvaļas laušana, lai viņš būtu, nu, pieradināts. Viņš sāk to darīt, viņa dēls viņam palīdz, viņa dēls nokrīt no zirga un salauž abas kājas. Visi, visi ciemu cilvēki atnāk. Jā, tu esi nolādēts. Redzi, tie zirgi īstenībā bija lāsts. Te uz tevīm ir lāsts. Tu nekam, nu paskaties, nu, kur tā var būt? Vienīgais dēls, nu kā tu tagad izdzīvos? Kas tagad tavu nākotni? Kad tu paliksi vecs, kas par tevīm rūpēsies? Pasties viņa kājas, kāds, vai viņš vispār staigās? Tas viņš saka, jūs gan esat jocīgi. Viss, kas ir zināms, Ja, ka mans dēls nokrit no zirga un salauz abas jūs kājas, un jūs pasludinat tādu spriedumu, pēc kāda laiciņa tās valsts ķēniņš iziet karā blakus valsti. Viss vīrus, jaunos vīrus no tā ciemata iesauc armijā. Atnāk viņi iesauks, skatās apdzīvs kājas lausas. Ne, neņem. Paņem, aizbrauc uz to kārtējā karā, tā valsts uzvarēja, bet visi tie jaunie cilvēki aizgāja bojā. Un tie cilvēki atnāca apakaļ pie tā vīra, redzi, tie zirgi bija svētība. Tie zirgi bija svētība. Tev ir tavs dēls. Tas vīrs pasaka, nu jūs gan esat jocīgi. Jūs gan esat jocīgi. Jūs spriežat tādu spriedumu. Kaut gan viss, kas ir zināms, ka mans dēls salauz ap zivs kājas, viņu nepaņēma armijā. Vai tas būtu bijis labāk, vai tas būtu bijis sliktāk? Kas to lai zina? Bet kā jūs varat spriest tādu spriedumu? Nesteidzies spriest spriedumu. Es gribētu pat pastīties uz ījabu dzīvi. Šo stāstu patur prātā un spēcīgs stāsts, bet uh, ījabu dzīvi es pielīdzināšu šai. Es gribētu, ka mēs varētu atvērt ījabu grāmatu pirmo nodaļu. Man liekas, mums ļoti, ļoti aktuāla šī tēma, īpaši mums. Un īstenībā tas, man liekas, ir vienam kristietim. Uh, Ieb grāmata pirmā nodaļa. Es vienkārši izlasīšu pirmo un otro nodaļu. Būs tāds garš lasījums, bet nu, vienkārši iz, izlasīsim, ja tev ir bībele lases, vienkārši klēpī sev līdzi. Bet um, Ieb grāmatai tāds stāsts. Uca zemē mita kāds vīrs vārdā Ieps. Šis vīrs bija sirds skaidrs un taisens, jo viņš bijās dievu un vairījās no ļauna. Viņam bija dzimuši septiņi dēli un trīs meitas – Viņam piederēja 7000 sīklopu, 3000 kamieļu un 500 jūgu vēršu un 500 ēzeļu māšu un ļoti liels skaits darba roku. Šis vīrs bija viscildinākais starp visiem ļaudīm, kas dzīvoja austrumos. Viņa dēli bija paraduši ik viens savā namā pēc kārtas kopā sanākt un rīkot dzīres. Te mēdz aicināt un ielūgt arī savas trīs māsas, lai tās kopā ar viņiem ēst un dzertu. Kad kārtējo dzīru laiks bija apkārt, tad Ījaps sūtīja viņam savu atgādinājumu un ieteica pašiem svētīties – Viņš svētīja viņus arī pats. Viņš cēlās nākamā dienā agri no rīta un upurēja dedzināmos upurs atbilstoši viņu skaitam, jo ieps mētas priest tā. Varbūt mani dēli ir grēku darījuši un savā sirdsprātā zaimojuši Dievu. Tā ieps darīja, darīja aležiņu, bez skaists vārds aležiņu. Un notika kādu dienu, kad Dieva dēli nāca, lai nostātos tā kunga priekšā. Tad arī dzen sātans atnāca viņu vidū. Un tas kungs sacīja sātanu, no kurienes tad tu nākdams? Un sātans tam kungam atbildēja un sacīja, no ceļojam un klejojam pa visu zemes virsu. Un tas kungs sacīja sātam, vai tu esi ievērojis manu kalpu iebu, ka nav virs zemes neviena tāda kā viņš. Šis vīrs ir sirds skaidrs un taisns, viņš bīstas Dievu un vairās no ļauna. Tad sātans atbildēja tam kungam sacīja, vai iebs Dievu velti un bez kāda apsvēruma bīstas. Un vai tu pats arī neesi gan ap viņu, gan ap viņa namu, gan, vi, gan ap visu, kas tam pieder uzcēlis aizsarg žogu. Tu esi viņa roku pūliņu svētījis, viņa ganāmpulki ir izplētušies pār, pa vispāri visai zemē. Bet izstiep savu roku un pieskaries visam tam, kas viņam pieder. Tiešām, atklāt viņš no tevis atsacīsies. Tad tu, tas kungs sacīs ādnam labi. Viss, kas tam pieder, lai tavā varā. Tikai neizstiep savu roku pret viņu pašu. Un sātans aizgāja projām no tā kunga vaiga. Un notika kā diena, kad viņa dēla un viņa meita sēda un dzēra savu pirmdzimtā brāļa namā. Tad kāds vēstnesis atsteidzās pie ieva un sacīja, pat laban vēši vilka tīrumā ārklis, bet ēzeļa mātes atradās līdzās viņiem ganos. Pēkšņi koku lopiem uzbruka sabieši un tos paņēma, bet jaunos kalpus viņi nokāva ar zobenu asmeni. Es viens pats izglābos, lai tev to paziņot. Un kamēr tas vēl, tas vēl skaidro, ieradās kāds cits un sacīja, Dieva uguns krita no debesīm, sadedzināja gan sīklopus, arī jaunos ganu zēnus, tos pilnīgi aprīdam. Es viens pats izglābos, lai tev to paziņot. Un kamēr šis vēl stāstī nāca kāds cits un sacīja, kaldei izvirzījās trijos pūgos, un tie uzbruka kamieļiem un tos aizveda. Bet kalpus tie nogalināja ar zobenu asmeni. Es viens pats izglābos, lai to paziņot. Lai tev to paziņot. Kamēr tas vēl runāja, atnāca kāds cits un sacīja, tavi dēli un tavas meitas ēda un dzēra vīnu savu pirmdzintā brāļa namā. Un redzi, liela vētra nāca no tūkstnešu sagrāba nama aiz visiem tā četriem stūriem. Tas sagrubu uz jauniešiem tie bija pa galam. Es vienīgais izglābos, lai tev to paziņot. Tad Iebs piecēlās un saplēs savu virsvalku. Viņš noskūka Kailu savu galvu, nometās zemē un noliecās uz vaigu pie zemes un sacīja, Kails es esmu nācis no savas mātes klēpja, un Kails es atkal aiziešu. Tas kungs bija devis, tas kungs ir ņēmis, tā kunga vārds, lai slavēts. Pie visa tā Ījabs nekādu grēku neizdarīja un neizteica nekādu aplamību pret Dievu. Otrā nodaļa. Un notika kādu dienu, kad Dieva dēla nāca, lai nostātos tā kunga priekšā. Tad arī sātans nāca viņu starpā, lai nostātos tā kunga priekšā. Un tas kungs sacīja sātanam, no kurienes tu nākdams? Un sātans atbildēja tam kungam, es klēju apkārt pa visu, virs, visu zemes, pa zemes virs un to pārstaigāju. Un tas kungs sacīja sātan, sātanam, vai tu esi piegriezis vērību manam kalpam iebam ka nav neviena tāda virs zemes, kāds ir viņš. Viņš ir sirds skaidrs un taisnats vīrs, viņš bīstas Dieva un vairās no ļauna. Vēl ar vienu viņš stipri turas pie savas sirds skaidrības, kaut arī tu mani pret viņu esi musinājis un skubinājis, viņu nepamatoti padarīt nelaimīgi. Un sātens atbildēja tam kungam sacīja, āda pret tādu, jo viss, kas ir cilvēkam, viņš dod par savu dzīvību. Ja tu savu roku izstieptu ar sāpēm un ar viņa, un viņa kaulus un viņa miesu aizskartu, viņš tad tiešām atklāt no tevis atsacīsies. Viņš jau paņēma šķēmblē to kasītos un apsēdās pats pelnos. Viņa sieva tam sacīja, vai tu stipri vēl turies pie savas sirds skaidrības, atsaki Dievam un mirsti. Bet viņš tai sacīja, tavu runu ir gluži tāda kā nelgu sieva runas. Ja mēs esam no Dieva labu saņēmuši, kā tad, lai mēs arī nesaņem ļaunu? Visus, visos šais piemeklējumos ieps ar savām lūpām tomēr nenogrēkojās. Kad trīs iep draugi dzirdēja par šo nelaimi, kāda pār viņu bija nākus, tie sataisījās ceļam ik viens no savas dzīves vietas. Temanietis Elifas, šu, suah, Šuahietis, bila, Bildats un Nāmanietis Cofars. Un tie vienojās savā starpā kopā noiet pie Ieba, lai viņa pažālot un mierināt. Un, to, un tie piecēla savus acis no tālienes, tie pacēla savus acis no tālienes, bet tie viņu vairs nepazina. Tad tie pacēla savu balsu, savus balsus un raudāja. Un tie katrs saplēs savu virsvalku un kaisīja pīšļus savām galvām, tos mestam pret debesīm. Un, to sēd, un tie sēdēja pie viņa zemē septiņas dienas un septiņas naktis. Neviens no tiem ar viņu nerunāja ne vārda, jo tie, redzīja, jo tie redzēja, cik ļoti lielas bija viņa sāpes. Un tad es atveru pēdējo nodaļu, Iev grāmatā, tā ir 42. nodaļa, sākot ar 10. pāns, 42. nodaļa Ieva grāmatā 10. pāns. Un tas kungs atjaunoja Ieva agrāko labklājību, kad viņš bija aizlūdz par savu draugu labā. Savu draugu labā. Un tas kungs piešķīra Ievam divkārt to, kas vien bija tam piederējis. Un 12. pants, un tas, kas, un tas kungs svētī ieba pēdzamās mūždienas vairāk nekā viņa dzīves sākuma. Un viņam piederēja 14 tūkstoši sīklopu un 6 tūkstoši kamieļu, tūkstotis jūgu vēršu un tūkstoši ēzeļu mātes. Un viņam dzima no jauna septiņu dēlu un trīs meitas. Viņš nosauca pirmās meitas vārdu Jemūna, otrās vārdu Kecija, bet trešās vārdu Keren Hapuha. un <laughs> visā zemē nevarēja atrast tik skaistas sievas, kāds bija ieba meitas un viņa tēvs iedalītām dzimtas īpašums viņa brāļa vidū. Pēc tam Iebs nodzīvoja 140 gadus, un viņš pieredzēja gan savus bērnus, gan savus bērnu bērnus, četrus augumus, un Iebs nomira vecs un padzīvojas gana gadu. Tas garāks lasījums, bet ļoti vērtīgs bija šo izlasīt, vai ne? Jūs bijāt lasījuši šo stāstu, pat savu rokiem bija, zināja. Šis tāds ļoti interesants stāsts, Bet um, ir tā, es tā, sadalīju šo visu, nu, es tā, esmu sadalījis IEP grāmatas nu, šodien tādos nu, tā kā segmentos. Ja. Pirmais segments ir uh, IEPs pirms uh, bēdām, pirms lieliem trakiem, nu, traģiskiem notikumiem. Um, tad ir bēdas, kas notiek, un sāpes, un viss tas notikums, tie trakie, trakie notikumi. Tad ir atbraukuši trīs ieb draugi un notiek argumenti un pārunas un sarunas ar, ar, ar, ar, ar iebu. Un tie trīs draugi prezentē savus viedokļus par to, kāpēc viņam tas tā ir. Viņš atkal attaisnojas, viņš runā pretī, un tās dialogs noteikti diezgan daudz nodaļas, aptuveni kaut kādas pie 30 nodaļām noteikti tāda vienkārši, vienkārši sarunas. Nu, viņi kaut kā spriež un, un, un, un par to, kāpēc varētu būt tas par, par iemeslu, kāpēc viņam tā ir. Tad viens brīdis uzreiz parādās gara iedvesta atbildi, jeb ceturtais cilvēks, kurš pēkšņi uzrodās. Elihus, viņš nebet, kā viņam bija vārds, tūlītās. El, Elihus, jā. Elihus jauns cilvēks, uzreiz pēkšņi izrādās jaunietis, vienkārši tajā visā viņi starp tiem trījiem bija tie trīs draugi un bija ceturtais izrādās, kas arī viss tā klus bija vērojis un klausījies, ko viņš bija runājis un viņš sniedz savu skaidrojumu. Nu, un, un, un, un tad uzreiz tūlī pēc tam nāk Dievs un viņš atbild iebam. Viņš atbild jautājumiem, viņš uzdod 74 jautājumus kopā iebam un pēc tam ir maz dialogs ar iebu un Dievu, kur iebs, iebs atzīstās un pēc tam noteikti tā atjaunošana. Nu, tas nu, tāds uh, pilns stāsts. Un tagad iztēlojies um, savu dzīvi arī. Ieba dzīvi mēs izlasījām tikko no sākuma līdz beigām. Nu, protams, mēs nav rakstījis par viņu piedzimšanu un bērnību, tur nav rakstījis, bet nu, ir, ka viņš parādās, tad viņam ir tie visi notikumi, tad parādās, ka viņš nodzīvoja 140 gadus vēl pēc visiem tiem notikumiem. Ir viņa dzīve, un tagad iztēlojas sev, tev arī tavu dzīvi. Un tagad es pasaku tev, piemēram, šodien, ja, izņem ārā kādu, nu, tā kā nofotogrāfē no visu šī tā dzīves stāstu vienu bildi un izņem viņu ārā. Un ko tu redzi? Varbūt tas ir fantastisks bildi, varbūt tas ir labs skats, brīnišķīgi, viss ir ļoti jauki, varbūt tā kā nē. Ne? Varbūt ir grūtības, varbūt ir, nezinu, kaut kāda notikuma. Tagad iztēlojies, tu nofotografēt īep dzīvi pirms viņš tiem visām sāpēm. Vienkārši, wow, šim cilvēkam tiešām nekā netrūkst. Un pēc tam tu nofotografē tad, kad viņš sēž tajos augoņos pelnos. Tās divas bildes noliec savu blākus, viens otrai blākus, un tagad, nu, nu tā kā tu zināt, ka tas ir viens un tas pats cilvēks. Ko tu teiktu par to visu? Nu, tu būtībā noteikti nu, tā domāt, varbūt tās nedomāt, varbūt uzreiz teikt, bet nu, tu kā, nu, varbūt tu nesaprast, vienkārši atteiktos kaut ko teikt, bet nu, kaut kādu spriedumu tu noteikti censtos izvest, ne? Nu, un tagad izliec iztēlas arī savu dzīvi. Nu, teiksim, kaut kādu bildi, un vienā laikā kādu un otrā laikā noliec blakus, un, un tagad pats uz to paskaties. Nu, tā iztēlojas, ja, no dzīves. Nu, arī noteikti tu kaut ko tā kā gribētu pateikt, un it īpaši, ja kāds arī vēl paskatītos, viņš arī gribētu kaut ko pateikt, vai ne? Tas viss ir ļoti labi. Bet redziet, uh, um, tas stāsts un tā bilde nav pilna bilde, vai ne? Um, tas ir tāpat kā izprē, izplēst vienu lapu no grāmatas un mēģināt saprast, pa ko grāmata runā. Vai ne? Grāmata ir jāizlas viss no vāka līdz vākam, un tad tu sapratīsi, pa ko šī grāmata runā. Tāpat arī tavu dzīvi, un tāpat arī iev dzīvi, un tāpat arī jebkura cilvēka dzīve ir no sākuma līdz beigām. Un es tev varu pateikt, ja tu šodien elpo, ja tavs sirds daudzās, tad tavu grāmatu vēl nav pabeigusies. Tavu filmu, tavs dzīves stāsts vēl nav beidzies. Tāpēc uzmanies izteikt, ja kāds spriedum par to, kā tev iet. Un it īpaši vēl joprojām arī kā citiem iet. Un kā, kas ir viņiem un kas ar viņiem notiek. Um, interesanti ir tas, kad um, nu, ir cilvēku dzīve ir ieps, ja, Un mēs, mums tā, tā grāmata dod tādu, viņi ir man vismīļākā, viena no mīļākām grāmatām. Kāpēc? Ka viņi dod atbildes uz tādiem jautājumiem, kas daudziem cilvēkiem pasaulē ir. Kāpēc ir ciešanas, kāpēc labi cilvēki cieši? Uh, nu, šādas tādas lietas, vienkārši daudz, daudz jautājumu, ne? uz kuriem cilvēki uzdod. Un, un šī grāmata ir tāds labs ieskats, un tāds labs balans, kas ieved labu balansu starp uh, brīnumiem un lielām dziedināšanām un uz cilvēkiem, kuri cieši un, zinām, kaut kādā iemesla pēc netiek dziedināti. Šī grāmata labs balans, viņa parāda. Un viņa parāda tas brīnišķīgākais tajā visā, ka ir, ir, ir, ir zemes notikumi, ja, kas notiek iebam, bet ir arī augstāks notikums, un mēs, mums viņš dod ieskat šajā grāmatā. Jo ja būtu tikai tas stāsts sācies no tā brīža, ka iebs ir cietis, arī mēs nesaprast, kāpēc tas tā ir. Bet ir notikums, un tas ir debes aina, ja? kur noteikti, kur, kur, kur eņģeļi, dievu, dievu eņģeļi stājās Dievu priekšā, arī tur var diskutēt, kāpēc viņi tur stājās, bet arī sātans Dievu priekšā dod atskaits. Ja? Un, un, un, un, un satanam jādod atskaitas par visu. Viņš nevar darīt, ko viņš grib. <laughs> ja? Viņš nevar vienkārši, tas ir tāds labs iedrošinājums, bet, bet šeit, ir, šeit ir vienkārši mēs redzam to ainu, mēs redzam nu, tādu notikumu, kur, kur Dievs, tā kā, zinām mērā, viņš lielās pa iebu. Nu, ne, tā kā, nu, viņš tā kā, vai tu esi redzējis iebu, man kalpu. Ka nav neviens, viņš ir sirds skaidrs tiešām, un nav neviens, kāds ir viņš, vai tu esi viņu ievērojis. Un noteikti tāds, tāds, tāds dialogs starp Dievu un sātanu. Un pēkšņi Sādna saka, nu jā, viņam jau tas viss ir, tāpēc, ka tu esi viņu svētījis. Paņem to visu nost, viņš no tevim atteiksies. Un Dievs saka, nu nezinu, e, tas ir tāds, nu, bet Dievs saka, labi, tu var visu, kas viņam piederēt, ņem, ņem. Bet viņi paši neaiztiec. Un tad notiek visas tās lietas vienkārši pēkšņi visu viņš pazaudē. Visu viņš pazaudē. Un tad, tad iedomājies, tagad vēlreiz nofotografēsim to ieb dzīvi. Ja? Nofotografē viņu a, pirms tam un nofotografē pēc tam, kad tie visi ļaunie notikumi notikuši. Pirms viņa sāpēm pašām, pirms viņa ķermeņa sāpēm. Ja viņš pazaudē visu, nu tā interesanti, hmm, kā, kāpēc tas tā notika? Viss vienā dienā, tāda traģēdija, vai dieniņās. Bet mums Dieva gars atklāja augstāk attēlu, ne? Dieva gars mums atklāja, ka notika kaut kas, kas varbūt arī šajā brīdī uzreiz nav izskaidrojams un teoloģiski varbūt pamatojams, kāpēc Dievs to darīja, kāpēc viņš tā pieļāva. Bet kādā ziņā ir notikums garīgs, notikums garā, mēs varam redzēt, ir bijis dialogs un Dievs deva atļauju. Kaut kas notiek. Un vēlāk Ievs pats pateiks, kāpēc tas tā notiek. Dievs, Dievs skaidri un gaiši izvedīs caur, caur šiem visiem notikumiem Iev dzīvēs, mēs arī pēc tam izlasīsim to, kāpēc tas tā notika. Un tad ir atkal otrreizējā aina, debes aina, un atkal ir otrreiz atnāk viņa, viņa, um, tā kā, nu, viņa atnāk, uh, viņam tās sāpes, viņam augoņi uzmetās, viņš vienkārši paliek vienkārši slims. Un, un, un, un te arī uh, brīnājums ir sievām <laughs> par savām vīriem. Šeit ir ieba sieva, kas pasaka, atsaks, atsaka savam dievam mirsti. Īstenībā viņi saka, zaimo dievu un mirsti. <laughs> Nesakiet nekad tā vīram. Uh, Nu, tāds, tāds, uh, bet um, ir tas notikums, nu, nu, ir, ir tās viss sāpes, ir bēdas, viņš tikai no, nogulies pelnos un sēž savā sāpēs. Un tagad pēc tam uzreiz atnāk uh, trīs viņa draugi. Trīs viņa draugi ierodās, un viņi tā kā dzirdējuši visu tās notikums, jo, wow, jābrauc šis cilvēks iedrošināt. Viņi ierodās, visi trīs viņa draugi, tas rakstīts, ka tie bijuši viņa draugi, viņi apsēžās pie viņa septiņas dienas, viņi pirmkārtām neko nesaka, viņi vienkārši skatās, viņi domā, wow. Nu, teikt, paskats arī bijis jāaugoņa, pat tas mata galēm ir. <laughs> tas paskats ieba noteikti bija drausmīgs. Un viņš, viņš vienkārši, viņi vienkārši sēž septiņas dienas un paiet septiņas dienas, Un tad Ieps pirmais sāk runāt, tas ir trešajā nodaļā, viņš pirmais sāk runāt, viņš vienkārši pasaka, es vienkārši ceru, ka es nebūtu piedzimis. Es vienkārši, nu, tāds vispārējais teik, vienā, vien, vienā teikumā viņš saka, es gribētu, ka es nebūtu piedzimis. Vai, ja es būtu piedzimis, es gribētu, ka es būtu piedzimis beigts. Mirs. Ziniet, mums arī var būt tāda brīža dzīvēs, kad mēs arī varam nonākt tādā izmisumā, ka mums liekas, ka man liekas labāk būtu bijis, ja es vienkārši, Dievs ņem man mājās. Pa traku vienkārši, pa traku. Nu kā Dieva bērniem. Un Iebs arī nonāca pie tāda brīža, bet un tūlīt pēc tam šie trīs draugi, ko viņi dara? Un tā ir tā mūsu tendence, kā cilvēkiem, izteikt savu spriedumu. Un interesanti, es atradu tādu, tādu um, interesantu izskaidrojumu. Vienā, vienā nu, tā kā, grāmatā es izlasīju, tad, tad ir Elifas, Bildats un Cofars, šie trīs draugi. Un izlasot visu viņu to paņemot, tas cilvēks bija, kas izstudēja šo ievu grāmatu, bija, viņš bija paņēmis visu viņu to, katru cilvēku to runāju, run, nu, to tekstu, visu kopā salicis un analizējis, ja, un pa katru viņam, ko viņi bija teikuši. Un viņš, un viņš bija ielicis, tā kā, kas ir tāda galvenā tēma un kas, pa, ko tas, ko viņi tie draugi saka, ko tas liecina par viņiem. Nu, viņš tā kā būtībā, uh, viņi bija sāka, un tad viņš saka, Elifas bija zinātnieks viņš visus tos argumentus un pamatojumu, kāpēc iebam tas ir, centās izskaidrot ar, ar novērojumu, identificēt, ja, kaut kādu tur, tad raksturot, eksperimentēt, izmeklēt un teorētiski un praktiski pierādīt un izskaidrot. Nu, viņš bija zinātnieks, zinātnieka tips. Viņš tagad skatās, nu, uh, Ir formulas, ir, ir, ir, ir, ir, ir noteikumi, noteikti A plus B, C, ja, un viņš tā kā zinā, nu, zinātnieks, kas tā kā, nu, ir kaut kādas tēzes un ir pierādījumi, un viņš tā kā mēģina to iemeslu, kāpēc viņam pierādīt iebam. Nu, kas, kas ir tas iemesls, kāpēc ieb tev tā notiek? Ļoti interesanti, ieb šo to nemaz neprasīja, bet viņi domāja, ka tas ir ļoti nepieciešams iebam iestāstīt un izskaidrot iebu. Mēs mēģināsim šeit, nu tā, tā kā viņi to neteica, bet nu tā kā, uh, Tā apakšteksts ir, ja mēs tagad mēģināsim izskaidrot, vismaz tev vienu mierinājumu iedosim, mēs izskaidrosim, kāpēc tev tas tā ir noticis. Jūs saprotat to, ka Ieps pats arī nezināja un nesaprata, kas notika. Viņš nezināja, kas notika debesīs. Viņam nebija nejausmas, kas bija noticis. Viņš vienkārši dzīvoja, viņš, viņš bija uzticams, sirds skaidrs, viņš kalpoja Dievam, cik viņš mācēja. Pēkšņi visas lietas vienkārši tā notika. Viņš vienkārši nu, nes, nes, neziņā pats. Šie cilvēki domā, nu mēs viņu remdināsim, viņu nezinu un mēģināsim izskairot. Un tas pirmais cilvēks Elifas, nu viņš prezentē savu, savu viedokli un viņš zinātniecisks vairāk tāds, nu, tāds nu, gudrs vai, nu, tā kā tam ir nu, formulas un, un, un, un, un, un, un definīcijas un viņš tā kā, nu, tādā veidā mēģina to izskairot. Un otrs cilvēks ir bildats un bildats pēc viņa teiktā izceļās ar to, ka viņš ir tradicionālists. Viņš ir cilvēks, kas ir ļoti... Um, tendēts visu izskatrot savu tradīcijām. Ko tēvu tēvi ir nodevuši viņam. Ko, ko, kā tas bijis ar manu tēvu, tā tas bijis, būs arī ar mani, un tā tas būs arī tevim. Jo, nu, tā kā tradīcijas, ja? Un nu, latviešiem mums, latviešiem ir ļoti izteikts tradīcijas. Ja, ja saule ir tajā dienā, tad būs septiņas dienas lietus. Vai, nu, ir dažādas tradīcijas. Ja, neiksim, vai vēl kaut kāds tradīcija vēl ir tāda, ka, kad ir, ir, ir kaut kas, ko ir darījuši. Nu, tas ir, teiksim, mums, mūsu draudzē tradīcija ir dziedāt uh, himnu dievkopojumu beigās. Un tā, ir, tā nav, tas nav bībelē rakstīts, tas mums nav jādara, tas nav obligāti mums jādara, tas nav jāsaka. Nav tā teiks dziedēt jūsu valsts himnas, bet tā ir cilvēka izveidot tradīciju, tāpat kā uh, nu, daudz tradīcijas, kristieši draudzēs izveidojuši savas tradīcijas. Cits spēlē bungām, cits nespēlē bungām, viņa tradīcija ir tikai dziedāt vokālu, nez, nelietot nekāds instruments. Bībelē nekāda pamatojuma tam nav, bet tā ir viņu cilvēku izveidot tradīciju. Un caur šīm tradīcijām būtība ir tāda, ka tradīcijas, um, tradicionāls cilvēks nekad neskatīsies uz kaut ko jaunu, viņš ņems to, kas viņam vecais ir iedots. Saprotat? Viņ, viņš, viņš skatīsies, tā man ir tēvi darījuši, tā man ir jādara teiksim, kaut ko citādāk darīt, nedod nu, Dievs. Tradicionāli cilvēki mums ir visapkārt, varbūt arī pat to es tradicionāls cilvēks. Varbūt tevi, tevi uztrauc, ja mēs kādreiz nenodziedam himnu pēc dievkalpojuma. Tev varbūt tas uztrauc, jo tev liekas, ka kaut kas netiek izdarīts tas, kas ir mūsu. Ne? Tradicionāls cilvēks. Un tradicionāls cilvēks, viņš, viņš, viņš tikai ņem no pagātnes. Un, Un tāds vispārējais izskaidrojums, un nu, es vēl pateikšu, Elifas, tas pirmais, kas bija zinātnieks, viņš vispār izskaidro, ka, kad viņš izskaidro to, nu, ieb, ar tevi noteikti tāpēc, tā notika tāpēc, ka, nu, pirmkārtām, Dievs ir svēts, un tu pats uz sevim visas šīs problēmas uzvilki. Dievu tu vainot nedrīkst. Tāds bija viņa mēdoklis. Otra tā bildada, kas ir tradicionālis, viņa bija, tā, kā, kā viņš saka, grēks ir visas problēmu cēlons. Tātad ieb, tavu problēmu cēlons ir grēks. Kaut ko, ko tu esi darījis. Mēs nezinām, bet tu kaut ko esi darījis. Tātad tāpēc tev tas tā notiek tagad. Otrais, trešais cilvēks ir cofars. Un cofars ir ļoti spilgts salīdzinājums, perfekti var, var viņu salīdzināt ar farizējs. Viņš ir morālists. Un īpaši izteiks dogma cilvēks, dogma cilvēks. Morāli. Ziniet, kas morāls? Kas ir, kas ir ļoti morāls cilvēks, kas ir ļoti, ļoti stingri noteikumi, likumi, ļoti pareizs. Visam jābūt ir pareizs. Visam jābūt ir pareizs. Morālisti, morālisti, nu tas ir, teiksim, kas bija, piemēram, problēma farizējiem? Viņi savu iekšējās problēmas un grēks bija attaisnojuši, Viņi, bija, viņi uzskatīja, ka viņi ir paši taisni, un viņi bakstīja knābāja visus, kas nav. Un viņi izgudroja jaunus un jaunus baušus un likumus un likumus un baušus, likus cilvēkiem, likus cilvēkiem vairāk un vairāk. No desmit baušiem viņi izveido 300, 600, 650 vai 670 baušus. Viņi nu, izveidoja no desmit baušiem, ko Dievs bija devis. Nedrīkst to, nedrīkst to, nedrīkst to. Un, un, un izteikt tādu kontrolējošu, tāda ar bauslību kontrolēt un sekot līdzi, lai tu viss dari pareizi. Visam jābūt pareizi. Necieš, necieš kaut kādas nepilnības, necieš kaut kādas, kaut kādas tur uh, ārprāts. Gads atnāca Zandalēmas baznīca. Ārprāts! Kāds tad būt? Man jāiet ar viņu parunāt. Nākošais nenāca. Un arī izteikt, nu mēs esam sastapies, noteikti tu esi sastapies ar, ar, ar, ar farizeisku kristieti. Es sastapies. Uh, Kristietis, kas ir izteikti, nu nezinu, kāpēc liekas, nu viņš ir vienkārši, man liekas, viss svētākais no svētākiem cilvēkiem, viņš vienkārši viss dara pareizi. Un viņš visiem, no visiem sagaida to pašu. No visiem sagaida to pašu. Un tas, ko Cofars, viņš ir, viņš tā kā izsaka, viņš tā kā, Cofars saka, beigās viņš tā kā pasaka, Dievs redzēja to, ko tu darīji un tagad viņš to, to atmaksā. Nu arī norādot uz grēku. Viņi visi trīs vienā veidā, viņi, kā, viņi visi dažādos veidos tā kā izsaka, bet viņi visi trīs par ījabu izsakās, ka tas bija tavs grēks. Dievs ir taisnīgs. Dievu lūdzu netraucē šajā jautājumā, ja? vispār netraucē. Tā ir tava vainība. Un tagad iztēlojos, kā Iebs jutās. Viņa nāca viņu, ko teikt, iedrušināt un mierināt. A ko viņi izdara? Viņi pasaka, Ieb, tu esi, kur tu esi? Tāpēc, ka tas tavs grēks. Lūdzu. Jā, mirst, Dievs pat tevi ir at atstājis. Šausmīga lieta. Uzmanies to darīt. Un ko viņi darīja? Vai, vai viņi, un kad īstenībā ļoti daudz cilvēku lasa tos cofaru un e, visu šo eli, elifasu un cofaru un bildādu izteicienus un liekas, dieva vīra ar dievu gudrību, wow. Vai viņi kaut ko saka nepareizi? Nu, liekas, ka nē. Bet kur bija kļūda? Viņa sprieda pēc tā, ko viņa acis rādīja. Viņa jau dzirdēja. Bet viņa gara, nu, jo redzat, mēs zinām tajā stāstā, ka notika kaut kas cits, notika dialogs starp Dievu un sātanu. Un mēs redzam to, kā tas viss sākās, bet viņi to neredzēja. Un viņi sāk spriest no tā punkta, no tā ciešana punkta iep dzīvē. Nevis, kas notika pirms tam. Viņi spried tur, vo, tagad tas ir tā, un tava vaina, un tas notikums ir tāpēc. Vai gan uz sevi, gan uz citu cilvēku dzīvēm izvairēs to darīt. Es pateikšu arī, kāpēc. pēc. Izvērēs to darīt. Jo pirmkārt, tu nezini visu bildi. Bet mēs gribam spriest, mēs gribam teikt savu spriedumu, savu skaidrojumu. Kāpēc tas tā notiek? Vai tad nav tā? Piemēram, notikums kaut kāds. Nu, nu piemēram, es pieminēšu man vistuvāko tādu, kas man ir bijis tāda pēdējā laikā, tas ir mūsu draudzes Kristaps ar Aivu un Katrīnīti. Cik ļoti gribās izskaidrot šo situāciju un pateikt, kas ir tas iemesls, kāpēc jums tā ir. Nevajag. Klusē mans sirds tā kunga priekšā. Klusē un uzticēs. Jo tu ne, mēs nezinām, mēs nezinām, viena lieta mēs nezinām, kāpēc tas tā ir. Tu skaties uz savu dzīvi, nesteidzies pasludināt kādu spriedumu par sevi. Nesteidzies, jo tu, tu arī nezini visticamāk, tu nezini, ko Dievs dara. Ir, ir vēl viena paralēla, ir vēl viena, ir vēl viena valstība, ir vēl viena sfēra mūsu dzīvē, ne tikai tas, ko mēs jūtam, redzam. Ir vēl viena sfēra, tā ir garīga, nu, kaut ko, ko Dievs dara. Un interesanti, ka Dievam nav robeža laiks vai, vai tavs, ka tu guli vai ka tev strādā. Vai. Viņš vienkārši, viņam nekas, viņam nav valstu robežas, viņam nav man, la, valūtu robežas, viņam nav valodu robežas, viņam nav nekādas robežas. Viņš darbojās pār visam tam. Viņš visu zina, viņš valda pār visu. Ceturtais cilvēks ir Elihus. Elihus ir jauns cilvēks. Jaunieši, tas ir jums. Bet īstenībā Elihus tā kā, nu, simbolizē gara iedvests cilvēks. Cilvēks, kas staigā garā. Vai cilvēks, kas īstenībā bīstās Dievu paties Dievu meklē. Nu, kas ir atklāti ar sevīm pirmam kartam. Kas, ja, ja, ja griež uz kādu pirkstu, tad paskatās vispirms uz sevīm. Ja? Ziniet to, ka tu rāda pirksts, tev trīs rāda apakaļ. Viens, divi, trīs. Nu, kāda rāda pirksts, es gati, tur tas, man ir trīs, tu esi trīsais sliktāks. Tā ir Dievs, ja tu uz kādu rādi pirksts, viņš rāda tevīm apakaļ. Nu, tu esi trīsreiz sliktāks. <laughs> Tieši tajā pašā vietā un notikumā. Tu dari trīsreiz sliktāk. Nespried spriedam. Un Elihus, 32. nodaļa, Elihus sāk runāt. Kad šie trīs vīri mitējās atbildēt Iebam jautājumā par to, ka, kā viņš pats atzina sev par taisnu, tad iedegās Elihus Barahēla dēla un no būzes dusmas pret Iebu. Jo viņš pats bija no ievērojams rāmas cilts. Viņa dusma iemesls bija tas, ka Iebs bija apgalvojis sev Dievu priekšā taisnesam. Jā, pat taisnīgāk par Dievu. Redziet, šeit, kas notika, ko Iebs uz šitiem visiem argumentiem atbilda, viņš attaisnojās. Viņš attaisno, nu ko cilvēkam darīt, ja tā padomā? Viņš vienkārši attaisno, viņam sāp, jo tie vārdi dzēļ, viņš vienkārši attaisnojas. Viņš attaisnojas, viņš saka, nē, nu nav, nu nav, nu mēs, nu, nu vai, vai tu grēko, tev ir grēks? Nu, nekas tāds izteiks nav, nu. Bet, nu, mēs visi taču grēkojam, ne? Mēs taču visi grēkojam, jo, nu, nav tā, ka nu, parādiet, kurš, kurš šeit no jums vispār negrēko. Tikai Jēzus, ne? Mēs, mēs, jau, mēs jau visi grēkojam. Nu tā, kādam varbūt ir viena īsta, o, tas cilvēks, reku, viņš smēķē. Ja? O, tas cilvēks, o, reku, viņš spēlē automātus. O, tas cilvēks, ot, viņš pārkāp laulību. Tas cilvēks, ot, viņš ir, viņš, viņam alkohols. Ja? Tas cilvēks narkotikas. Tas, tas izteiks viens cīņas. Ja? O, pornogrāfi viens tur cīnās. Ja? Tas izteiks viens lietas, bet katram vienam no mums, mēs pat, ja mums tāds izteiks lietas nav, mēs tik un tā, ja Dievs uzspīdina savu gaismu, ā, Mēs, domā, mēs sākam pat domāt, mums laikam ir kārtībā viss. Bet īstenībā, kad Dievs uzspiedina savu gaismu, katra tava, tā, kā tava, katra tava ķermeņa šūņa, garīgā ķermeņa šūņa, šūna, pat par sevi ir vēzis, nu, pēdējā stadijā. Nekā laba tur nav. Viņa taisnībā tu esi, kas tu esi, viņā tu esi, kas tu esi. Viņš to ir teicis, nevis tu to izdomāji. Un šeit tēlī tas īres bija attaisnojies, visu laiku attaisnojies, attaisnojies. Un viņš beigās un nu, saka, Un arī trešais pants, un arī pret Ievu trim draugiem viņš savai dusmu kvēlē bija ļāvis vaļu, tāpēc, ka tie nebija atraduši pareizu atbildi, lai Ievu pierādītu par vainīgu, un tomēr viņi par tādu bija atzinuši. Elihus tomēr bija nogaidījis, lai runātu ar Ievu, jo tie bija gados vecāki nekā viņš. Taču, kad Elihus redzēja, ka šo triju vīru mutēs nav atbildes, tad viņš iekais savās dusmās. Un tad atbildēja Elihus Barahēla dēls no būzes un sacīja, es esmu gados jauns, bet jūs esat sirmgalvi. galvi. Tāpēc es sev sadugu un baidījos jums izteikt savas atziņas. Kas ir vārds sadugu? Tu kā palika kluss? Nēs dzirdējis tad vārdu. Labi ir. Es domāju, lai runā lielie mūža gadi, jo tie, kam ir liels vecums, ir gudrības zinātāji. Bet īsnībā tas ir tikai gars cilvēkā. Tā ir tikai visvaranā elpa, kas viņiem piešķir atziņas un ieskatas. Redziet, šeit, šeit uh, Elihus atklāja to, nu, parād, savu šito parādās to, ka Diev, kāpēc Elihus bija gara iedvests. Un tāpēc, ka var redzēt, viņš šak pats, viņš šak, uh, bet īstenībā tas ir tikai gars cilvēkā, tā ir tikai visvaranā elpa, kas viņiem piešķir atziņas un ieskatus. Dieva vārds saka, ka šie visi raksti ir rakstīti, ir gara iedvesti. Iedvest, tā ir tas pats vārds. Vest, ieelpot. Nu, Dievs tā kā ieelpoja šos visus rakstus. Viņš tā kā, es zinu, ka tu runā, <clears throat> ka tu runā, pieliec šeit, nu, vējuši ir, nu, ka tu runā, tas, tas ir tas Tā ir tā Dieva iedvesma. Saprot, ka Dievs runā tavā ausī, un tas ir tas Dieva gara iedvesma. Saprot, kas atklāja tev, kas notiek. Un Elihusam šeit atklāja Dievs. <clears throat> Nevienmēr tie, kam daudz gadu ir apveltīti ar gudrību. Ne jau vecie vien zina, kas ir tiesa un taisnība. Tādēļ es nospriedu, veltiet man uzmanību, jo arī es gribu ar jums dalīties savā zināšanās. Tādēļ es nospriedu veltījiet man uzmanību, jo arī es gribu jums dalīties savā zināšanās. Redzi, redziet, es gaidīju, kamēr jūs runājat. Es nogaidīju, kamēr jūs runājāt. Es centos saklausīt jūs runā saprātīgi domu gājat, kamēr jūs atradā, atradīsiet savam nolūkam piemērotas vārdus. Es tiešām uzmanīgi piegriezu jums visu savu vērību, bet redziet, neviens neapgāza ījeb, neviens savās runās nedeva viņam īsto atbildi. Tādēļ jums nav jāsaka, ka mēs atradām viņā, viņā īstu gudrību. Vienīgi Dievs viņu var pārliecināt, bet ne cilvēks. Un tālāk Elihus prezentē savu viedokli par to. Un Elihus ir, viņš ir gara iedvests cilvēks. Gara iedvests cilvēks. Gara iedvests cilvēks, viens, viens kas viņu simbolizēja šī Elihus lieta, viņš gaida. Viņš nesteidzās pasludināt. Viņš nesaka, ātri, ātri, šodien man vajag pateikt sludinājumu, pasludināt kaut kādu lietu. Ne, viņš nesteidzās. Gari iedvest cilvēku gaida. Viņi nesaka neko. Ziniet, ir tāds teiciens. Kas mazāk runā, tam vēlāk būs mazāk jātaisnojas. Kas mazāk runā, tam vēlāk būs mazāk jātaisnojas. Gari iedvest cilvēku gaida. Ja viņam nav ko teikt, viņi nesaka. Ja viņam nav atbildes, viņi tā arī pasaka. Viņi, ja viņi nezina, viņi pasaka, es nezinu. Nezinu, kāpēc mums dažreiz kristiešiem liekas, ka uz visiem mums jābūt, visām lietām mums jābūt atbildēm. Jo, ja nē, tad jau, tad jau kaut kas nav, tad jau Bībelē varbūt ir kaut kādas nepatiesības un varbūt vispār mūsu ticība var tikt apgāst. Vai ne? Nav tā. Mums liekas, ka mums visiem jābūt atbildēm, bet gara iedvest cilvēks gaida. Viņš paklausās, viņš vienkārši gaida, skatās, ko cits saka, un tad viņš runā. Viņš saņem garu iedvesmu par to, viņš saņem no Dieva to, ko teikt. Viņš saņem no Dieva. Dievs viņam iedveš un pasaka. Viņš saka, viņš saka, un tad viņš prezentē savu viedokli. Viņš tā vispārēji, viņš izsakās tā. Viņš saka, Dievs ir labs. Un pie cilvēkiem dažreiz viņš strādāja, lai viņus attīrītu un lai viņus šķīstītu dažreiz daudz, caur nesaprotamām metodēm. Dievs ir labs. Tas ir viņa, viņa, viņa arguments tajā visā. Redziet, Dievu iedvest atbildi, bet viņi arī bija nepilnīgi. Bija tad, tad notikums ar Iebu, tas ļaunais notikums, tad vīru, tukšu vīru runas, tukšas vīru runas, trīs. Ja? Ceturtais gar iedvest atbild, liekam, jā, liekas arī ļoti pareizi, ļoti, ļoti laba, bet nebija pilnīgi, jo pilnīgi atbild deva Dievs. Un kam viņš deva to Dievu? Interesanti, ka Dievs, kad nāk tālāk, viņš, Elihus, viņš tikai saka, bet Elihus ļoti līdzīgi Dievu atbildē saka, ļoti līdzīgi viņš saka. Un tas, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka viņš no Dieva to saņēma. Viņš atbild par tā cilvēka uh, notikumu, viņš saņēma no Dieva, viņš to tikai arī teica. Un ļoti līdzīgi, bet arī nepilnīgi. Viņš tur kaut kāds lietas no sevīm noteikti pielika, ja tā iedziļinās. Un tad 38. nodaļā Dievs atbild pats. Bet kam viņš viņš atbild? Viņš atbild iebam. Ļoti interesanti, ne? Ka viņš nesaka, nu tagad visi jūs klausieties. Tad viņš griežās pie Ieba. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs vien zināja, kāpēc tā bija notica Ieba. Un viņš tagad nāca, lai viņam parādītu, atklāt un izmainīt un izdarīt kaut ko tādu Iebā pašā, ko viņš nekad nebūtu sapņojis un zinājis. Te, no, nu, te iet runa par personīgu, ar tevu un, at, tevu un Dievu. Saprot? Dievs interesēs tavā personīgā dzīvē lai ko citi saka, lai kā tev pašam liekas, Dievs ir ieinteresēts. Un redziet, ja Dievs pieļauj, viņš vienkārši tā nepieļauj. Un tagad, nu, jo Ievs tur dažs vārds arī pasaka tādas, wow, wow, nu, ka liekas, Dievs varētu pat man, nu, ar knipiņa, ne. Ej prom, Ieva, kā tu man tā drīkst teikt, bet Ievs, Dievs, redziet, viņš pieļauj tās lietas, arī, kāpēc Dievs tu tā pieļauj, bet viņš arī atnāk pie Ieva. Viņš uzdod Ievam 74 jautājumus. Un pirmais jautājums ir, kur tu biji to laiku, kad es zemi veidoju? <laughs> Pasaki to, ja tev ir tās gudrs prāts. Vienkārši bomba, kaut vai pirmais jautājums. Kur tu biji, kad es zemi veidoju? Gati, tu kādu vagu apraki šo, nu, raki kādu vagu šo, nu, šo mēnesi. Dārza vagu. Smags darbs, ne? Bet Dievs visu to jau bija radījis kaut kad. Tiedamājies? Kur tu biji toreiz? Viens pirmais jautājums jau viss. Es domāju, Ieps jau, wow. <laughs> nu vienkārši apsēdā, viss, viss. Dievs uzdod vienu vien, vien kvantumu jautājumus, viņš uzdod, un pēc tam Ieps vienkārši vienā brīdī saka. Kur viņš saka? Un 40. nodaļā Ieps saka, un tas kungs atbildīja Iebam un sacīja, vai Pēlējs grib būt pastāvīgi nesaskaņā ar visvarano? No? Tas, kas apsūs Dievu, lai, lai sataisās atbildēt. Un Ievs atbildēja tam kungam sacīja, redzi, es esmu visai niecīgs, ko lai es tev atbildu. Es uzlieku roku savai mutei, es reiz jau esmu runājis, bet tagad vairs neatbildēšu. Es esmu gan, runā, gana, es esmu gan runājis vēl otrais, bet turpmāk to vairs nekad nedarīšu. Viņš vienkārši apzina, ups, es esmu nu, pateicis pa daudz. Dievs pēc tam tur arī 40. nodaļā 8. pantā. Vai tu tiešām gribi iznīcināt manu tiesu, mani nolikt par netaisnu, lai pats parādītos taisns? Tie, kas cieš, ja tu ciet kaut kādā jautājumā, kaut kādā lietā, uzmanies teikt, ka Dievs kaut kādā veidā ir netaisns. Jo iztēlojas sev, es zinu kā sevis iztēlojas, iztēlojas tu tagad savās ciešanās, ja? Tu esi, nu, iztēlos tagad, ne, tava tagad tavā tagadnē paralēli novelc un uzliec debes ainu. Tur visi slavē Dievu par to, ka viņš ir uzticams, ka viņš ir svēts, nekāda netaisnība nav viņā. Kāda dziesma dzied tu un kāda dziesma dzied debesis? Tad ir tā mazliet tā, wow, wow. Redziet, debesīs cilvēki dzied. Nevis, nevis Dievs ir tas, ko cilvēki dzied par viņu, bet cilvēki debesīs, kas ir un svētie un eņģeļi dzied to, tā kā tas ir, tā kā, viņi ir tikai spoguls, viņi atspoguļo to, kas ir Dievs. Viņš ir svēts. Necenties spriest, neskrien spriest. Un būs jābeidz, bet es vēl to pamata domu gribēju izteikt. Dievs atbildi iebam. 42. nodaļā Iebs atbild apakaļ. Viņš saka, Iebs atbildēja tam kungam. Un šeit, šeit caur šiem viņa vārdiem mēs varēsim redzēt, kas bija, kāpēc, kāpēc Dievs pieļāva tās lietas. Vismaz daļēji, vismaz, nu, es tā secinu. Un Ievs atbildēja tam kungam sacīja, es zinu, ka tu visu spēj, tev ne, nav nekāds nodoms neizpildāms. Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumšoja Dievu, aptumšojas Dievu padomu? Es esmu runājis, bet man nebija pareizas izpratnes par lietām. Tās man bija pārāk brīnišķīgas parādības, un tās izprast man nebija iespējams. Ak, klaus, lūdzams mani, jo es gribu runāt, es gribu tevi jautāt. Tu atbildi man, pamāc mani. Līdz šim, līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi. Tagad arī mana, sat, mana acis tevi skatījusi. Tāpēc es atzīstu sev par vainīgu un nožāla savu rīcību, būdams gatavs sēdēt pīšļos un pelnos. Wow! Sākumā mēs lasījām Iem dzīvē, ja? mēs lasījām, ka viņš darīja visu taisnu. Viņš dubultā upurēja, lai tikai par viņu dēliem, par meitām. Viņš vienkārši viņš darīja visu. Un, kap, un tad var redzēt, ka šeit viņš saka, līdz šim man, es biju tikai no cilvēku mutes par tevi dzirdējis būtībā viņam noteikti tēvs vai kāds bija to pateicis, Dievs ir tāds un tev tas ir jādara, un viņš to bija vienkārši satvērs un darījis. Dievam nepietiek ar to, viņš grib tavu sirdi. Viņam nepietiek tavu prātu, ka tu viņam kalpo, viņš grib tavu sirdi. Dievs grib, lai tu viņu pielūdz, jo nevis tāpēc no, to, no tā, ko viņš tev dod, bet viņš grib, lai tu viņu pielūdz no tā, kas viņš ir – angliski ir human beings, nu, cilvēku būtnes, ja? Un nu, arī mums būtne, cilvēku būtne. Nevis cilvēku darītājs, cilvēks darītājs, bet būtne. Tas, kas tu esi, un tāpat arī Dievs. Viņš grib, lai tu viņu pielūdz no tā, kas viņš ir, nevis ko viņš tev dara. Jo redziet, otrajā nodaļā, nē, trešajā, pagaidiet, jums nav tur jāatver, tāpēc, ka pie 40. nodaļas, 23. nodaļa, 25. pantā Ievs saka, šausmas, kuro, kuras es bijos, ir mani sasnieguši, aizsniegušas. Tas, no kā es vairījos, ir mani sagrābis. Iedomājies, Ievs bija miljonārs pēc tiem laikiem, tas viss, kas viņam pieder pirms tādu nelaimēm, bet viņš dzīvoja bailēs. Un Dievs ar to nav mierā. Reliģiskas darbības nedo mieru. Bailēm pretstats ir miers. Bailēm pretstats ir mīlestība. Jāņa, 1. Jāņa 4.18 saka, ka perfekta mīlestība izdzēna bailes aizdzina bailes. Tas, kas baiļojās, nav atziņas mīlestība. Dievs ir mīlestība. Jānis saka. Un Dievam nav, Dievs nav mierā ar to, ka tu viņam kalpo, tāpēc, ka kāds tev teicis, tu kaut ko dari, tāpēc, ka kāds tev ir teicis. Viņš grib tavu sirdi. Viņš grib tavu personīgi atklāties. Dievvārds saka Jāņa 17. nodaļā 3. pantā, ka šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie atzīst viņu patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis. Tas vārds atzīt ir personīgi pazīt. Dievs grib, lai tu viņu personīgi pazīsti. Savā dzīvē, savos notikumos izvairies teikt spriedums. Citu cilvēku dzīvēs izvairies teikt spriedums, jo tu tikai redz vienu bildi, kā mēs teicām, noliec bildes uz sev un nespried, tu, tu redz, tu neredz vēl beigas. Un ja tu šodien vēl elpo, šodien tev ir cerība. Ja tu esi salaids grīstē kaut ko, tev šodien ir cerība. Vērsies pie Dieva. Un, če, un beigās ir tāds notikums, ka uh, Dievs vienkārši interesanti, ka 42. nodaļā 7. 7. pantā, un notika pēc tam, kad tas kungs šos vārds bija iebam sacīs, tad tas kungs sacīja temanietim Elifasam, mana dusmu kvēle ir iedukusies pret tevi un taviem divi draugiem, jo jūs neesat par mani runājuši, kā pienākas, ne tā, kā mans kalps iebs. Un tagad izraugiet sev septiņus vēršus, septiņus aunus, un ejiet pie mana kāpa ieba un upurējiet kā dedzināmo upuri jūsu pašlabā. Un mans kāps iebs par jums lai aizdūdz, jo tikai viņa dēļ es negribu jums ar ļaunu atmaksāt par jūsu muļķīgo neprātību, jo jūs nesat par mani runājuši kā pienākas, ne tā kā mans kalps iebs. Un tad temanietis Elifas, su, Suahiets, Bildats un Nāmietis Cofars nogaina darīja tā, kā tas kungs bija viņam runājis. Un tas kungs uzlokoja iebu un ievēra viņu teiktos aizlūgumus par saviem draugiem. Dievs ļoti stingri norāja tos trīs gudros. Viņš saka, jūs runājāt, nesaprastam. Uzmanies spries spriedumu par jebkur cilvēku. Jo tā tu beigās arī var, var būt. Tagad mums nav jāupurē iebam vai nav jāupurē tam cilvēkam, pret ko mēs esam runājuši. Viens puses tur ir jāizlīdzinās. Tev varbūt ir jāatvainojās kādu, par ko tu esi runājis. Tev būt pirmkārtām tev jāizlīdzinās ar Dievu. Tev upurs jānesi pie Jēzus. Jēzus nes tev upuru, tev pie viņa ir jāiet, jālūdz piedošanu. Ja tu esi runājis, nos pateicis spriedumu, jo tavs spriedums nav, nav galējais vārds. Tavs spriedums par sevi, tavs spriedums par citiem nav galējais vārds. Galējais vārds pieder Dievam. Ir viens tiesnesis, un tas ir Dievs. Vienam ir, ir bija ļoti labi var pateikt. Daudz varētu tavā darbā spriest ja, tiesu, bet ir viens tiesnesis, kurš var pateikt pēdējo vārdu. Tāpat ir viens tiesnesis, un tas ir Dievs. Viens tiesnesis, kurš var pateikt, tā tas ir. Un kamēr tu neesi gara iedvests, saņēmis no gara, no Dieva, runātu vārdu, nerunā. To es saku sev, to es saku tev. Nerunā, ne par sevi, Pāvils arī teica, es neesmu savs tiesnesis sev. Es neesmu savs tiesnesis. Mans kungs ir mans tiesnesis. Tu zināji to, ka tu nemaz nedrīkst par sev teikt. Esmu alkoholiķis, esmu tas, esmu tas. Tu nu, nedrīkst tā teikt. Ļoti nopietni, tu nedrīkst to teikt. Esmu rēsins, man liekas deguns. <laughs> tas ir tikai tavs viedoklis. Man ļoti patīk darbā manā. Dievs man iemācīs ar man darbu atšķirt viedokli no fakta. Katru dienu mums ienāk pa durvīm iekšā cilvēki ar viedokļiem. Un bija laiks, kad es šiem viedokļiem iespaidojos. Vienkārši. Man ietekmē šie visi viedokļi. Es ķēru, grābu, skrēju, darīju, meklēju. Dzenāja asta, kas un dzenāja asta. Pējās vien dienu es biju vienā seminārā Rīgā, un tur bija, nu, nama apsaimniekotāji, tas prezidents. Un tur bija tāda diskusija, asa tāda panesās. Un viens vīrietis pats sev roku un vā, vā, vā, vā, vā, vā, tur pateica tādu ļoti tādu Es klausos, wow, kā viņš atbildēs? Kā viņš atbildēs uz šito tiešām? Viņš pasaka, paldies par jūsu viedokli, nākušais jautājums. Es vienkārši šokā. Kas? Beigās es tā padomāju, jā, tas bija tikai viņa viedoklis, tas nebija fakts. Viņš to pateica kā pasaules gals. Viss, viss slikti vienkārši. Vau, wow, sabruks! Es saku, paldies par jūsu viedokli, nākošais jautājums. <laughs> vienkārši ir atšķirība. Kā tu jūties, nenozīmē, kā tas ir. Tas ir tikai tavs viedoklis, bet patiesība ir cita. Un to patiesību, mēs zinām, patiesība jēsa, ne? labāk no viņa saņemt. Un noslēgumā es gribētu īpaši draudz Dievu mājas ļoti uzmanaties, spriest par semu un par līgu. Uzmanaties. Jo jūs tikai redzat daļu, varbūt, kas ir tagad redzams. Es jūs iedrošinu, es iesaku sev, man tas kā uguns ienāca ļoti uzmanieties. Tikai par to viedokli, vien, par to notikumu. Par Sem un Līgu, mums bijušo mācītāju viņa ģimeni, nespriedz spriedumu. Ļoti, ļoti uzmanies. Jo, kad Dievam arī tev kādreiz no jāsaka, tu bezprāt, bez saprašanas es runāju pilnībā. Un tāpēc labākais, ko tu var darīt, lūdz. Lūdz. Dievs atjauno. Dievs, es nezinu kā, bet kungs – lai kādas ziņas tu dzirdi, lai kādas runas tu dzirdi, uzmanies, to saņemt un teiks spriedumu. Skaties, kas nāk no tavas mutes ārā. Amen. Es gribētu, ka mēs varētu piecelties. Jo es gribētu nopiekt ar, ar, ar lūkšanu. Gribētu nobeigt ar lūkšanu. Un man sirdī vienkārši, es gribētu arī nu, pie viena, pie šī vārda, saistībā ar šo vārdu, es gribētu, ka mēs aiziet visi izlīdzinājušies ar Dievu. Nu, tā ir man vēlēšanās, kā tu darīsi, tas ir vienkārši atstājumi, labi? Ja tu esi runājis un spriedis vienalga par kādu situāciju, par sevi, par citiem, vienkārši lūksim Dievam piedošanu kopīgi. Es esmu to darījis, vai, ja? Lūksim piedošanu. Dievam vienkārši, Dievs, lūdzu, lūdzu piedod. Man nebija saprašanas par neko, es vienkārši runāju. Tā kā Iebs saka, jo redziet, tā atšķirība starp Elihu uz tiem trījiem un Ieb bija tā, un Dievs saka, ne tā kā mans kalps Iebs ir atbildējis. Kā tā viņš? Viņš jau arī runāja visādas muļķības. Bet Iebs nožēloja. Beigās viņš saka, es esmu gatavs, redzi, Dievs, es esmu gatavs sēdēt pīšos. Es atzīstu sev par vainīgu, par tukšu. Dievs, es atzīstu, ka es man nebija nekādas saprašanas. Tā ir atzīšanās. atzīšanās. Un kur Dievs, Dieva vārds saka, kur ir atzīšanās, tur ir Dieva grēks, grēka piedošana, un ne tikai piedošana, bet šķīstīšana. Es vienkārši dziedāsim vēlreiz to uh, klusē manas sirds. Un vēl atceries šitas, jā, šodien. Ko tu redzi? Vienu, man ne, bildi. Pagaidiet. Ir, ne? Tava dzīve un citu cilvēku dzīves arī ir puzles. Tikai gabaliņi, ko tu redzi, ir, ir, ir lielāka bilde. Savreiz gribētu nodziedāsim kopā šajā laikā, šīs dziesmas laikā vienkārši arī lūksim Dievam piedošanu, labi?